بسم الله الرحمن الرحیم خب این درس مونده بود متاسفانه تقسیم بندی واجب از زوایای مختلف و اعتبارهای مختلف شماره 17 کتاب الواجب بالنظر الى تعیین المطلوب و عدم تعیینه واجب با توجه به تعیین بودن اون مطلوب و عدم تعیین بودنش از این جهت که اون واجبه مشخص هست یا مشخص نیست وهو بهذا الاعتبار واجب معين وواجب غير معين میگه واجب از این اعتبار اه، به دو دسته تقسیم میشه واجب معین و واجب غیر معین یا همون واجب مخیر فالواجب المعین هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة كالصلاة والصيام واجب معین آن است که شارع طلب کرده باشد آن را به عینهی بدون اختیار دادن به مکلف بین امور مختلف بدون اینکه شارع بیاد مکلف و بین چند امر اختیار بده این حالت وجود نداره بلکه اومده براش تعیینش کرده کس صلاتی و مانند نماز مانند روزه وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه حكم إنه واجب يعني واجب معين إن است مكلف مکلف ذمش بری نمیشه مگر این که به عینه اون کار رو انجام بده به نماز بخونه روزش رو ادا بکنه والواجب غیر المعین اما واجب غیر معین یا واجب مبهم یا واجب مخیر هو ما طلبه الشارع لا بعینه ولكن ضمن أمور معلومة وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب واجب غير معين آن است که شارع طلب کرده است آن را نه به عینه در ضمن چند بلکه در ضمن چند امر معلوم یعنی چند تا امر مشخص کرده و گفته یکی از اون چند تا امر مشخص رو انجام بده ولی المکلف ان يختار واحدا منها لعدای هذا الواجب مکلف اختیار دارد که برگزیند یکی از آنها رو برای ادای این واجب که کفاره تلیمی مانند کفاره سوگند فإن الواجب فيها على الحادث واحد فإن الواجب فيها على الحارث واحد من ثلاثة اشیاء آنچه که بر شخص حارس اونی که اومده سوگند خورده و شد شکسته در کفاره این سوگند آنچه که بر حارس واجبه سه تا چیز رو شریعت معلوم کرده و از این سه تا یکی بر حارس واجب است ها یا ده نفر رو پوشاک بده یا ده نفر رو غذا بدهد یا یه برده رو آزاد کند بین این ستا اختیارش داده که اگر نتوانست خب اون ناصرش جداه سه روز روزه میگیره و سم البعض هذا الواجب بالواجب مخیر گروه از اصولی ها این واجبو نامیدن واجب مخیر لأن فیه تخییر للمکلف زیرا در این نوع واجب مکلف بین چند امر معلوم اختیار دارد